Pa mi tako u ovim emisijama, evo već duže vrijeme govorimo o propisima naše lijepe vjere dini islama od čistoće, od namaza. Također, ako Bog da, govorit i o drugim propisima, postu, zekatu, hadžu i slično. Konkretno sada govorimo o jednoj temi koja je manje više kod nas nepoznanica. Ne poznaje se dobro. Prepuštena je određenim ljudima. Kada nam se desi takva situacija, ne znamo ništa o tome kako mi postupiti, već prepustimo svoje stanje, svoju situaciju drugima, da drugi diriguju i upravljaju nama i slično. Zato, a ova situacija svima će nam se desiti. Nema ni jednog od nas da se neće naći u ovoj situaciji on ili neko od njegovih bližnjih da neće on prisustovati tom činu i slično. Konkretno, kao što vam je poznato, evo petkom već dvije emisije, tri govorili smo o i s tom temom smo otpočeli jednu veliku oblast, dakle o smrti, dženazi, pripremanju osobe nakon smrti za dženazu od kupanja, gasuljenja, jeli, umotavanja u ćefine, kopanja kabura, zatim klanjanja dženaze, zagrtanja, šta umrlom koristi, šta mu ne koristi, slično, velika oblast. Složit ćete se da će sve jedan od nas doživjeti ove situacije. Ili biva konkretno sada u prilici često u takvim situacijama kod svoje rodbine, u svome komšiluku i slično. Zato je neophodno da se svako od nas poduči šta da čini kada se nađe u prisustvu osobe koja umire. Kada dođe da posjeti bolesnu osobu, osobu koja je bolesna od bolesti od koje će kasnije i umrijeti ili možda baš u tim trenucima ili neko tvoj bližnji nalazi se na samrti, kako da postupiš, šta da radiš i slično. U našim prošlim emisijama govorili smo šta treba da radi osoba koja umire u tim svojim zadnjim trenucima života, kako treba da postupi. Pa smo govorili o određenim stvarima i odužili govor o vasijetu, pisanju oporuke. I s time završili, dakle, radnje koje je lijepo ili neke obavezno da čini osoba koja će uskoro umriti. Mi koji se nalazimo kod osobe, došli smo da je ispratimo na drugi svijet. Nalazimo se u trenucima ispuštanja njene duše. Uskoro će umrijeti, napustiti nas. Kako mi treba da postupimo? šta da radimo u tim trenucima? Pa prije svega, preporučuje se da dovimo za tu osobu. Da ju Allah subhanahu wa ta'ala olakša te njene zadnje trenutke. Ukoliko nas ima više u sobi, ako je razgovaramo, da govorimo lijep govor, da govorimo o trenutnim dešavanjima, o situaciji te osobe, da se postičemo, da uporučujemo jedan drugome dobro, da dovimo također za tu osobu. Došlo je u hadisu kod imama muslima, u hadisu Umu Seleme radijallahu anha, supruge Allahovog poslanika alihi salatu sam, da je on, vjerovjesnik sallallahu alihi vseleme, rekao kada budete prisutni kod bolesnika ili dakle osobe koja će uskoro umrijeti, onda ne govorite osim dobro. Govorite samo dobro jer doista meleki koji su također prisutni aminaju na vaš govor. Aminaju na vaš govor, odnosno na vaše dove. Zato nije u redu. Kod nas, nažalost, dešava se često da dođu ljudi u posjetu bolesniku koji boluju teške bolesti, očekuje se da da će i umrijeti od te bolesti, međutim zapale se cigarete, pije se kahva, priča se o svemu drugome, samo dakle ne o toj situaciji bolesnika, ne savjetujemo ga, ne bodrimo ga, ne harabrimo ga, ne učimo mu dovu i sl. Kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kada se nađete u prisustvu bolesnika ili onoga koji je na umrlu, govorite samo dobro, dobar govor, jer meleki aminaju na vaš govor. Zatim, preporučuje se da se osoba koja je na umrlu, koja će uskoro umrijeti, da se okrene prema kibli. Preporučuje se da se osoba koja umire, uskoro će umrijeti, očekuje se njena smrt uskoro, da se okrene prema kibli. Ovo je pitanje u kojem su se islamski učenjaci razišli. Pojedini ne smatraju da treba tako postupiti, čak su neki smatrali to novotarijom. Otkuda to? Da treba osobu koja će uskoro umrijeti okrenuti prema kibli. Međutim, većina islamskih učenjaka je tog stava. Većina islamskih učenjaka je stava da je lijepo osobu koja će uskoro napustiti svijet, boluje od teške bolesti i uskoro će napustiti nas, preporučuje se da se ona okrene prema, prema kibli. Pa se prenosi takav stav od imama Malika i stanovnika Medine. Imama Malika, dakle, koji je boravio u Medini, i svi stanovnika Medine, a također prije njih Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je boravio u Medini i ono što je poslije njega ostalo da se po tome radi i postupa, da je prošireno među stanovnicima Medine, to se počesto jeli, uzima kod učenjaka Malikijske pravne škole, uzima se, uzima se kao dokaz. Također, i mnogi drugi poput Ata, poput Ibrahima, Nehaja i drugih velikih islamskih učenjaka iz Haka ibn Rahoje i drugih učenjaka bili su stava, dakle većine, većine islamskih učenjaka, to je stav da onaj koji je na umrlu, koji će uskoro napustiti ovaj svijet da se okrene, okrene prema kibli. Također Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala je govorio smatrali su lijepim da se lijepim postupkom da se osoba koja je na umrlu okrene okrene prema kibli. Također bilježi imam Hakim i Bejheki sa dobrim lancem prenosilaca od e, Abdullaha ibn Ebi Katade, dakle od Ebu Katade, dakle od njegovog oca Ebu Katade, da je e, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kada je došao u Medinu, nakon što je učinio hijđru iz Mekije u Medinu, da je došao i pitao za ashaba El Bera ibn Ma'rura, Šta je s njim? Gdje on? Pa su ga obavijestili da je umro, da je preselio. I obavijestili su ga da je on na samrti oporučio trećinu svoga imetka Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam i da je oporučio prisutnima oko sebe da ga u trenutku ispuštanja duše okrenu prema kibli, pa je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao postupio je ispravno postupio ispravno, a onu trećinu imetka koju je uporučio Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi salame, on vjerovjesnik alaihi salatu wasalam vratio je sinu od tog, dakle, umrlog Elbera ibn Ma'rura. Zatim je otišao i klanjao mu dženazu. Pitao je za mjesto njegovog ukopa, gdje je ukopan, gdje je njegov kabur, otišao i klanjao mu, klanjao mu dženazu. Također prenosi se u drugom citatu da je rekao da je Elbera ibn Ma'rur bio prvi koji je i dok je bio živ i nakon što je umro bio okrenut prema kibli. Da je Elbera ibn Ma'rur radijallahu ta'ala prvi koji je bio okrenut i živ i mrtav prema, prema kibli. I mnogi drugi, dakle, e, dokazi koji upućuju da je lijepo da se osoba koja je na umrlu okrene, okrene prema kibli. Postavlja se pitanje kako to treba osobu koja umire, koja napušta ovaj svijet okrenuti prema kiblu. Prema kibli. Koji su to načini? Pa se dakle spominju dva načina, a to je da osoba koja leži na postelji da bude okrenuta svojim nogama i svojim grudima, svojim licem prema kibli. Da se malo zadigne njegova glava, da se podbaci malo visoči jastuk kako bi svojim licem gledao u kiblu. U pravcu, dakle, kible, u pravcu meke. I drugi način jeste da se osoba koja je na umrli, na umrlu, dakle, uskoro će umrijeti, na samrti je da se položi na desni bok – da se položi na desni bok, dakle da legne na svoju desnu stranu, pa da svojim licem i svojim grudima, svojim prsima bude okrenuta prema kibli. Dakle, da legne na desnu stranu i da svojim licem i svojim prsima bude okrenuta prema kibli. I Allah najbolje zna, bolje bi bilo postupiti po ovom drugom načinu, dakle ovom drugom mišljenju, da svojim licem i svojim grudima na takav način bude okrenuta prema kibli, ležeći na svojoj desnoj strani, zbog hadisa kojeg bilježe imam Buharija i muslim, da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao El Bera ibn Azibu, kada hoćeš da legneš u svoju postelju, abdesti se kao što se abdesti za namaz, zatim lezi na svoj desni bok i prouči dovu za spavanje. Dakle, to je e, postupak za živoga, dakle, koji je još živ kada ide da legne na spavanje, međutim, dakle, preporučuje se okretanje prema kibli i za živoga i za onoga koji će uskoro da napusti, da napusti ovaj, ovaj svijet. Dakle, što se tiče okretanja prema kibli, kao što smo čuli, postoji podijeljeno mišljenje među islamskim učenjacima, međutim, dakle, Eh, lijepo je, većina islamskih učenjaka tvrdi da je to lijepo i kaže eh, veliki islamski učenjak Ibn Hazm rahimehullahu ta'ala okretanje eh, umrlog ili onoga dakle, koji je na samrti prema kibli je lijepo, a ako se ipak ne postupi na takav način nema, nema smetnje, nema grijeha u tome. Zatim preporučuje se prisutnima kod osobe koja je na umrlu, koja će uskoro umrijeti, da ga postiču na Allahovu milost, da ga podstiču da ima lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, da kod njega preovladava mišljenje da će mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti njegove grijehe, da će mu se smilovati i slično. Dakle, na takav način trebamo postupati. Govoriti o njegovim vrlinama, njegovim odlikama, govoriti o blagodatima koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao i ukazivao dok je bio živ, dok je bio pun snage, dok je živio s njima, pa očekivati je da mu Allah subhanahu wa ta'ala ukaže i svoju blagodat kada umre, da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grijehe, da mu se smiluje, da ga uvede u džennet. Dakle, da činimo sve da govorimo mu lijepe riječi, postupamo s njim, podsjećamo ga na Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi zavolio susret sa Allahom dželovala. Kako bi zavolio susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala jer je došlo u hadisu ko bude volio susret sa Allahom i Allah će zavoljeti susret s njim. Allahu akbar. Ko zavoli i ko bude priželjkivao susret sa Allahom, bude priželjkivao da se što prije susretne sa Allahom i Allah dželovala će zavoljeti priželjkivati susret, susret s njim. Prenosi se od Ebul Mu'temira ibn Sulejmana da mu je njegov otac kada je bio na samrti, dakle Sulejman, da mu je rekao o Mu'temira, govori mi o Allahovim olakšicama. Kako nam je to Allah subhanahu wa ta'ala olakšao našu vjeru kako bi sreo svoga gospodara sa lijepim mišljenjem o njemu. Pa Dakle, na takav način trebamo postupati. I prenosi se čak od naših prethodnika. Evo nam, dakle, savjeta i šareta kako da postupamo. Prenosi se od naših prethodnika, od velikana, ashaba, kako su oni obilazili jedni druge na samrti i šta su im govorili kako su ih posticali da imaju lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je to bitno. Bitno je dakle da u tim momentima, u tim trenucima čovjek ima lijepo mišljenje sa Allahom subhanahu wa ta'ala, eh, o Allahu dželovala, da priželjkuje susret s njim, jer je također došlo u hadisi kuciju da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam kod moga mišljenja, kod mišljenja moga roba. Ja sam kod mišljenja moga roba o meni onako kako bude mislio o meni, bude mislio dobro, dobro će ga i zateći. Znači, dobro ga i čeka. Ako ne bude imao lijepo mišljenje o meni i neće ga znači dobro. Pa se prenosi Ibn Abbas radijallahu anuhuma, dobro nam poznat slučaj, kada je došao da obiđe halifu Omera, Ibnul Khattaba radijallahu an, na samrti, da je počeo da spominje njegove vrline, njegove odlike, pa je u jednom momentu rekao, o vođo vjernih, živio si sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem, pa je on otišao, napustio ovaj svijet, a bio je zadovoljan s tobom. Zatim živio si sa Ebu Bekrom radijallahu an, i on kada je napustio ovaj svijet, napustio je zadovoljan s tobom živio si među nama. O Omere, vođo pravovjernih, živio si s nama. Pa ako napustiš ovaj svijet, mi ćemo biti zadovoljni s tobom. Učinio si ogromno dobro. Također Ibn Abbas radijallahu anhuma posjetio je majku vjernika Ajšu radijallahu anha na samrti. Kako se bilježi kod imama Buharije, kod drugi, da je rekao, o majko pravovjernih, požuri da se susretneš sa najboljima koji su te pretekli, koji su otišli prije tebe, sa Ebu Bekrom i Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam. Ti si bila supruga Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu wasalam. Također bilježi ima muslim kada je došla smrt, kada je nastupila smrt Amru ibn al-Asu radijallahu ta'alan, da je počeo da plače na samrti, pa je okrenuo glavu prema zidu. Nije mogao da gleda prisutne oko sebe, rastaje se s njima. Okrenuo je glavu prema zidu, pa je njegov sin, Abdullah, počeo da spominje, o babuka, zar ne znaš da te Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam obradovao tim i tim, obradovao te tim i tim, počeo je da mu spominje radosne vijesti od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kako bi dakle čovjek spremio se za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako bi otišao sa ovoga svijeta sa lijepim mišljenjem o svome gospodaru. Zatim preporučuje se za ovo sada sljedeće nema dokaza, ali dakle e, lijepo je Lijep je postupak i razumno je svakako, preporučuje se osobi koja je na umrlu, pogotovo ukoliko duže boluje teškom bolešću, da joj se često usne vlaže nekakvom mokrom, vlažnom ili maramicom ili nečim drugim, da mu se par kapi stavi u usta, dakle u grlo, da mu budu vlažna usta kako bi mogao da izgovori šehadet. Jer ga također mi koji smo u njegovom prisustvu trebamo posticati da izgovori šehadet, tražiti od njega da kaže la ilaha illallah. Jer čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući u džennet ma šta bilo prije, odnosno ma koliko bio i kažnjavan u džehennemu, imao ogromnih grijeha za koje mu Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti na drugome svijetu, pa ga bude kaznio u džahennemu, dok ne odgori za te grijehe, na kraju će ući u džennet. Ma šta dakle bilo prije toga, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući u džennet. Zato se preporučuje. Jeste, nema dokaza, ali preporučuje se kako usta ne bi bila suha, kako bi bila vlažna, da se usne navlaže vlažnom maramicom ili mokrom krpom ili nečim drugim ručnikom, i da se po par kapi stavlja u njegova, njegova usta. Zatim, kao što rekao, da se postiče na šehadet, da se izgovori la ilaha illallah. Jer ukoliko njegove zadnje riječi budu la ilaha illallah, možemo se ako Bog da nadati njegovom dobru. I došli su brojni hadisi u kojima Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam zbog ove koristi Dakle, on je izgarao za nama. Nije bilo dobra, a da nas nije upoznao s tim dobrom. Kao što nije bilo zla, a da nas on Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam nije upozorio na to zlo. Pa zato nam je naredio lakinu mautakum. Podstičite svoje na umrlu koji su na umrlu da izgovore la ilaha illallah. Postičite ih. Pa, dakle, preporučuje se. Mi koji sjedimo, naročito osoba koja mu je bila najdraža, ne može svako i ne smije svako da ga postiče da izgovori la ilaha illallah. Ne može bilo ko, već njemu najdraža osoba. Osoba koja je kod njega uživala veliki ugled da ona dođe pored njega, pored njegove glave da sjedne i da zatraži od njega da kaže la ilaha illallah da izgovori la ilaha illallah, a ne dakle osoba bilo koja ili naprotiv osoba koja ga mrzi ili ta osoba na umrlu mrzi nju i slično ili među njima postoji zavist i ostalo, ne, već dakle osoba koja je od ugleda kod njega, osoba koja mu je draga da zatraži od njega da izgovori la ilaha illallah. Neki učenjaci preporučuju da se pored njegove glave tiho izgovara la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naravno ukoliko je u teškim mukama, pa ako tada zatražimo od njega možda odbije. Ukoliko je u takvoj situaciji, onda nema smetnje pored njega sjesti i govoriti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ne bi se on poveo za nama i izgovorio te riječi. Doći mu koliko nije, dakle u tim teškim mukama, onda trebamo zatražiti od njega da izgovori la ilaha illallah. Jeste, postoji ta činjenica. Došlo je u hadisu, ko bude živio na nečemu, na tome će i umrijeti. A ko bude usmrćen na nečemu, na tome će biti i proživljen. Pa onaj koji nije živio po la ilaha illallah, teško dakle da će moći izgovoriti na samrti la ilaha illallah. Onaj koji je znao za la ilaha illallah tokom svoga života, živio po njima, radio po njima, svoj život uskladio po njima, taj će i moći izgovoriti la ilaha illallah. Zato mi bismo trebali iskoristiti ove trenutke zdravlja, snage, pripremiti se za trenutke slabosti, za trenutke napuštanja ovoga svijeta. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وفي الْآخِرَةِ Allah subhanahu wa ta'ala će vjernike, istinske vjernike učvrstiti sa postojanom riječju na dunjaluku i na ahiretu. Kažu na dunjaluku, to jest u trenutku napuštanja dunjaluka i u trenutku od počinjanja njegovog ahireta, odnosno spuštanja jeli, u kabor kada bude ispitivan u svome kaboru poznata tri pitanja. Na ovakav način trebali bismo postupiti sa našim umrlima, odnosno onima koji će uskoro napustiti ovaj svijet. Dakle, u njegovom prisustvu govoriti samo lijepe riječi, dobiti za njega samo lijepo, podsjećati ga na Allaha subhanahu wa ta'ala da ima lijepo mišljenje po mogućnosti ako možemo okrenuti ga prema kibli, zatražiti od njega da izgovori šehadet jer ukoliko njegove riječi budu la ilaha illallah, zadnje riječi, nakon što ih izgovori ne trebamo ništa više govoriti, kada ih izgovori la ilaha illallah ako Bog da možemo se nadati i očekivati dobru za tog insana sutra na drugome svijetu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da nam pomogne da se u trenucima i danima, godinama zdravlja, rahatluka, snage pripremimo za ove trenutke koji će nas sve jednog zadesiti.